բաց քննարկում դեսպան Շուգարյանի հետ։ Հայկական երկու հանրապետությունների վարչապետները Ասկերանի եւ Մարտունու շրջաներում զրուցել են մենատնտեսների հետ։ Մինչև տարվա վերջ Թալիշում շահագործման կհանձնվեն բնակելի տներ ու հասարակական նշանակության կառույցներ։ Արցախի երիտասարդ զինվորականներն իտալացի լուսանկարչի նախագծի հերոսներն են։ Հալեպն աստիճանաբար վերականգնում է, դպրոցները պատրաստվում են նորամուտին։ Լևոն Արոնյանն ուժեղ էր Սերգեյ Կարյակինից։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի ազգային ժողովի գրադարանում օգոստոսի 16-ին կազմակերպել է Թավստ համալսարանի Ֆլետչերի իրավունքի եւ դիվանագիտության դպրոցի պրոֆեսոր ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության առաջին դեսպան Ռուբեն Շուգարյանի դասախոսություն քննարկումը ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը հարավային Կովկասում թեմայով։ Ներկայացնելով դեսպան Շուգարյանին, խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշել է, որ որ կարևոր է համարում միջազգային քաղաքական իրադրության վերաբերյալ գնահատականներ ու դիտարկումներ լսել մասնագետից, ով երկար տարիներ զբաղվել է ոչ միայն պրոֆեսիոնալ դիվանագիտությամբ, այլ նաև ակադեմիական աշխատանքով։ Խոսելով տարածաշրջանում ամերիկյան արտաքին քաղաքական հետաքրքրությունների մասին, Ռոբեն Շուգարյանն անդրադարձել է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների զարգացման դինամիկային, Ամերիկայի համայնքի գործնեայությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ առաջատար վերլուծական կենտրոնների կանխատեսումներին։ Այնուհետև դեսպանը պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների հարցերին։ Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեր հանրապետության գործադիր իշխանության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ երեք այցելել է Ասկերանի եւ Մարտունու շրջաններ, զրուցել այգեգործությամբ զբաղվող մենատնտեսների հետ։ Մոտ 10 հեկտարի հասնող այգին մենատնտես Գարիկ Շահրամանյանը ռոռոքում է կաթիլային համակարգով եւ զգալիորեն տնտեսում ջուրը։ Մոտորապես 3 անգամ տնտեսում է ջրի քանակը օգտագործվող կրկնակի կրճատվում է աշխատուժի ծախսը ռոռոկման ուղղությամբ մոտորապես կրկնակի կրճատվում է տեխնիկայի աշխատանքը քանի որ ավանդական ռոռոկման համակարգով տեխնիկան ընդհանրապես պետք է աշխատի ռոռոկված տեղերը փխրեցնելու համար որ գյուղատնտեսության ոլորտում ճիշտ ներդրումները միայն նպաստում են ճյուղի զարգացմանը, Բերթաշենցի Սոս Աղաջանյանը համոզվել է բազմիցս։ Նա մշակում է 60 հեկտար նռան այգի։ Նախատեսում է մի քանի տարում ստանալ ներդրված գումարը, բերքատվությունն էլ հեկտարից հասնել 30 տոննայի։ Սենսորի մեկ հպումով կամ համացանցի օգնությամբ հողագործը կարող է ոռոգել այգին, իհարկե ավելի քիչ ջրով ու աշխատանքով։ Ջուրը համարյա մին 5 անգամ քիչ եք օգտագործում։ 5 հեկտարը ջրում ես, մնացածը մնում է։ Ծառը չի կարող սնվել։ Նույն օրը վարչապետներ Հարությունյանն ու Կարապետյանը ուղևորվել են Մարտակերտի շրջան, եղել Մատաղիս եւ Թալիշ համայնքներում։ Արցախի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանի եւ Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի ուղեկցությամբ հայկական երկու հանրապետությունների վարչապետները ծանոթացել են Թալիշում ընթացող շինարարական աշխատանքներին ինչպես նաև տեղում քննարկել համայնքի զարգացմանը վերաբերող մի շարք ծրագրեր։ Արայիկ Հարությունյանը եւ Կարեն Կարապետյանը Մատաղիսում այցելել են Նորաբաց հանգստյան գոտի, որտեղ ցանոթացել են Մատաղիսի ջրամբարի հարևանությամբ օտարերկրան ներդրումով ստեղծված հանգստի ու ժամանցի պայմաններին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մինչև տարվա վերջ Թալիշում շահագործման կհանձնվեն բնակելի տներ ու հասարակական նշանակության կառույցներ։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Թալիշում գրեթե 1 տարի առաջ մեկնարկած շինարարական աշխատանքները շարունակվում են ապրիլյան պատերազմի հետևանքները վերացնելու ու Թալիշն ավելի բարեկեցիկ դարձնելու ուղղությամբ գյուղում աշխատում է 8 շինարարական կազմակերպություն։ Այսօրվա դրությամբ որոշ կառույցներ գրեթե ավարտին են հասցված, իսկ որոշ շինությունների մասով նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթացքի մեջ։ Հանդիսությունների տան եւ համանքային կենտրոնի շինարարության զուգահեռ կատարվել է նախադպրոցական հաստատության հիմքի կառուցումը, պատրաստ պատրաստ է դպրոցական շենքի նախագիծը։ Իդեպ շինարարական աշխատանքներին զուգահեռ նաև իրականացվում են քանդման ու մակրման աշխատանքներ։ Այս հարցում օգնության են հասել երիտասարդներով համալրված շինջոկատները տեղեկացնում է Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Լևոն Ապրեսյանը գյուղի մաքրման բարեկարգման աշխատանքել ենք սկսել իրականացնել եւ դրան մեզ օգնության եկել ուսանող երեխաները, որոնք ցանկություն են հայտնել իրենց մասնակցությունը ունենալ Թալիշում գործանելու աշխատանք իրականացնելու եւ կարելի ասել մեծ հաճույքով այդ աշխատանքները կատարում են։ Այս օրերին ակտիվ շինարարությունը ընթանում գյուղի կենտրոնում, որտեղ տեղակայված կլինի համայնքապետարանը, մանկապարտեզն ու դպրոցը, ինչպես նաև հանդիսությունների սրահը։ Իրականացվող աշխատանքների մասին տեղեկացնում է շինկազմակերպության Աժղեկ Արամ Աղաբեկյանը։ Գյուղապետարանի շենքում կատարում հադարման աշխատանքները, նույն ձևի էլ հանդես ունեն սրան հարդարման աշխատանքները թե նրսի եւ թե դերսի։ Իսկ մանկապարտեզի շինության հետ կապված կատարում է հիմքերի բետոնացման ավարտի փուլը եւ հիմնականը կատարում է այսօրվա դրությամբ պատերի բետոնացման։ Բացի դրանից 17 հարազատներում արդեն իրականացվում է վերանորոգում վերակառուցում եւս 17-ում նմանատիպ աշխատանքները կսկսվեն շուտով։ Կարևոր է նշել, որ բոլոր առանձնատներին կից կառուցվում են ապաստարաններ։ Աշխատանքները ընթանում են ժամանակացույցին համապատասխան։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերջին օրերին հայաստանյան լրատվամիջոցները հիմնական թեմաներից մեկը Հայաստանի անտարապած զանգվածում ցակած խոշոր հրդեհներն էին։ Օգոստոսի 12-ին հրդեհ էր բռնկվել Խոսրովի անտառ պետական արգելոց պետական ոչ արևտրային կազմակերպության բուսածած տարածքում։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավել են ինչպես Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, այնպես էլ կամավոր քաղաքացիներ, պաշտպանության նախարարության զինվորներ ու ոստիկանության աշխատակիցներ։ Ձեռնարկված հրդեհաշիջման աշխատանքների արդյունքում առաջին օրը հրդեհը ամբողջությամբ մարել չէր հաջողվել եւ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում հրդեհը շարունակվել էր մի քանի օր։ Հրդեհի օջախներն ամբողջությամբ մարելու համար Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տրամադրել էր հրդեհաշիջման աշխատանքներ իրականացնող ինքնաթիռ։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել են նաև Արցախի կառավարության առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները։ Ինչպես ասաց ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը, ծառայության մի խումբ աշխատակիցներ մեկնել են Հայաստանի Հանրապետություն գործընկերներին նվիրաբերել անտարահրդեհային օթափուկ հեղուկացիր անգարա սարքեր։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին աջակցել են նաև Արցախյան հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Մայր Հայաստանին այդ իրավիճակում օգնելու եւ օր առաջ հրդեհը մարելու նպատակով ծառայության տնօրեն գնդապետ Կոմիտաս Կարապետյանի հանձնարարությամբ մի խումբ սպաներ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարար ուժերի վարչության պետ գնդապետ Սամվել Հայրումյանի գլխավորությամբ օգոստոսի 12-ին մեկնել էին դեպքի վայր։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության աշխատակիցները տեղում գործընկերներին ցուսադրել ու սովորեցրել են անգարայի օգտագործումը։ Նշենք, որ 3 Վայոց ձորի անտարապատ տարածքում բռնկված հրդեհը մեկուսացվել է։ Դուք լսում եք լուրեր։ Բրիտանական հուսկ ամսագիրը հրապարակել է լուսանկարիչ Էմանուելա Ամիգիտեի ճանաչված երկիր մոռացված պատերազմ լուսանկարային շարքը, որը պատմում է Ղարաբաղյան հակամարտության մասին։ Հեղինակի խոսքով այս նախագծի նպատակն է ցույց տալ Արցախի երիտասարդ բնակիչների կյանքը, պատմել թե ինչ է նշանակում ապրել մի տարածաշրջանում, որը հակամարտության վիճակում է գտնվում։ Ֆոտոլորագրողն Արցախ է եկել 2016-ի ապրիլյան իրադարձություններից 1 տարի հետո։ Ես որոշեցի փաստագրել այն, ինչ թողել է իր ետևից այդ հակամարտությունն ու այն ազդեցությունը, որն այն ունեցել է ու դեռ ունի երիտասարդ զինվորականների վրա, նշել է հեղինակը։ Անհավանական արժանապատվությունը, որը ես այստեղ հայտնաբերեցի, ահա թե ինչն է ինձ համար մշտական ոգեշնչում դարձել, ասել է նա։ Հայկական միջուրեական Սիրիայի հայաշատ Հալեբ քաղաքն աստիճանաբար վերականգնվում է, անցնում իր երբեմնի բնականոն հունին։ Սիրիահայերը կամաց-կամաց վերադառնում են իրենց տները եւ շարունակում զբաղվել իրենց աշխատանքով։ Սիրիահայերը վերադառնում են, քանի որ այստեղ են թողել իրենց տունն ու տեղը, ասել է Սիրիայի խորհրդանի падգամավոր Ջիրայլ Ռեյսյանը, հավելելով, որ հիմնական բարդությունը կապված է ժողովրդի տնտեսական վիճակի հետ։ Սանդամթերքի պակասի հարցեր չկան, կան միայն նյութական դժվարություններ, Սակայն քաղաքի մեջ կյանքն իր աշխատանքային վիճակին է, նշել է Ռեյսյանը։ Թուրքիայում հայերի ու առհասարակ բոլոր քրիստոնյաների մոտ խնդիրներ են առաջանում ոչ միայն կենթանության օրոք, այլև մահից հետո։ Այս մասին ասել է Արեմտահայկական ազգային կոնգրես կազմակերպության մասնակից Վերադարձ հիմնադրամի նախագահ Արագած Ախոյանը։ Նա պարզաբանել է, որ Թուրքիայում սկսվել է դատավարություն մուշ քաղաքում հին հայկական գերեզմանի ճակատագրի վերաբերյալ, որտեղ թաղված է հայ ժողովրդի ազգային հերոս Ֆիդայի Գեորգ Չաուշը։ Չկան մեխանիզմներ, որոնք կկարգավորեին գերեզմանոցը հայկական կողմին փոխանցելը։ Գլխավոր խնդիրն այն է, որ մարդկանց նույնիսկ մահից հետո անհնար է հողին հանձնել, քանի որ եթե հանգուցյալը հայ է կամ պարզապես քրիստոնյա, նրա ազգականներին տեղ չեն հատկացնում մահմեդական գերեզմանոցում հանգուցյալին թաղելու համար, նշել է վերադարձ հիմնադրամի նախագահը։ Չի բացառվում, որ Թուրքիայի իշխանությունները թույլ տան հայերին սեպտեմբերին պատարակ մատուցել Ախթամար կղզու հայկական եկեղեցում։ Թուրքիայի կառավարության միջոցներով Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին 2007 թվականին վերանորոգվել եւ բացվել է այցելությունների համար որպես թանգարան։ Այնուհետև Պոսո հայոց պատրիարքարանը դիմել է Թուրքիայի կառավարությանը Ախթամարի Սուրբ Խաչում տարին մեկ անգամ պատարակ իրականացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ Վերջին անգամ այստեղ պատարակ է մատուցվել 2014 թվականին։ Մոսկվան նկատում է, որ վերջին հայտարարություններում Վաշինգտոնի ու Փենյանի հռետորաբանությունն ավելի հանգիստ է դարձել։ Մենք հույս ունենք, որ Վաշինգտոնում ու Փենյանում տագլուխները մի փոքր սառել են, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա նշել է, որ մասնագետների հաշվարկով, եթե ռազմական գործողություններ սկսեն, ապա տարածաշրջանում տուժելու են 100 հազարավոր մարդիկ։ Խաղաղության ու ժողովրդավարության ինստիտուտի տնօրեն իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ադրբեջանական թուրան գործակալության հետապնդման կապակցությամբ։ Ադրբեջանում ընդդիմադիր պարբերականներ չեն մնացել։ Վերջին ընդդիմադիր թերթը Ազատլիկը ստիպված է եղել փակվել 2016 թվականին։ Անկախ լրատվամիջոցներ չեն մնացել։ Բռնապետները չեն հանդուրժում ազատամտություն։ Խոսքի ազատություն բռնապետական վարչակարգերում չի լինում։ Ղեկավարությունը Ադրբեջանին տանում է Թուրքմենստանի ուղով դեպի Հյուսիսային Կորեայի ուղություն։ Երկրում չի մնացել քաղաքացիական հասարակության անկախ կառույց, անկախ լրատվամիջոց, մասնավորապես ասվում է հայտարարության մեջ։ Օգոստոսի 21-ին կայանալու է Բաքվում բանտարկված Մարատ Ուելդանով Գալուստյանի բողոքի քննությունը։ Այս մասին հայտնել է Մարատի քույրը Մարիանա Միրզոյանը, ավելացնելով, որ ոչինչ ընդհանուր առմամբ չի փոխվել։ Եղբոր առողջական վիճակն ու նրա նկատմամբ Ադրբեջանում եղած վերաբերմունքը նույնն են մնացել։ Մարատ Ուելդանով Գալուստյանի մտերիմ ընկեր ու գործընկեր Ելենա Մակարենկոն էլ ով նախորդ տարվա հունիսին Մարատի հետ ձերբակալվել էր Բաքվում, նշել է, որ հույս ունի, որ այս անգամ դատարանն արդար կլինի եւ Մարատը կարդարացվի, քանի որ նա անմեղ է։ Մարզասերների համար Սենթ Լուիսում ընթացող արագ շախմատի մրցաշարում մեկնարկել են վերջին 3 տուրերի պարտիաները։ 7-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը Սևերում մրցել է աշխարհի չեմպիոնի նախկին հավակնորդ Ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինի հետ եւ հաղթանակ տարել։ Աշխարհի 13-րդ չեմպիոն Գարի Կասպարովը սպիտակներով պարտվել է Չեխիայի ներկայացուցիչ Դավիթ Նավարային։ Արոնյանը ռուսաստանցի Յան Նեպոշմյանչին ընթացիկ առաջատարներն են 9-ական միավորով։ Իսպանիայի սուպերգավաթի պատասխան խաղում Ռեալը սեփական հարկի տակ երկու անպատասխան գնդակ է ուղարկել Բարսելոնայի դարպասը։ Հիշեցնենք, որ Զինեդին Զիդանի գլխավորած թիմը հաղթել էր նաև առաջին խաղում 3-1։ Ռեալն Իսպանիայի սուպերգավաթակիր է դառնում 10-րդ անգամ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։